Die volgende was Davidse seens wat in Hebron vir hom gebore is, die oudste was Amnon uit die Israelitische vrou Agenoam, die tweede Daniel uit die Karmelitische vrou Abigail, die derde, Absalom, was een seen van Maaka dochter van koning Talmai van Geser, die vierde, Adonia, was een seen van Gachet, die vijfde, Sefatia, sy ma was Abital, en die zesde, Jutriam, was die seen van Davidse vrou Eglah. Die ses is vir hom in Hebron gebore, waar hy 7 jaar en 6 maanden lang koning was. In Jerusalem was hy 33 jaar lang koning. Die volgende seens is vir hom in Jerusalem gebore, Sema, Subab, Nathan en Salomo, al vier seens van Bathseba dochter van Amiel, en verder die nege seens Jibgar, Elishia, Erpleit, Noga, Neveg, Javia, Elisama, Eliada en Elifelet. Behalve die seens van die bijvrouwen was dit al Davidse seens, maar hulle het de sister ook gehad, Tamar. Die seen van Salomo was Rehabeon, en die geslag loop dan oor Abia, Asa, Josaphat, Joram, Ahazia, Joas, Amasia, Asaria, Jotam, Olgas, Iskia, Manasse en Amon tot by Josia. Josia's seens was, Johanan, die oudste, die tweede oudste Joachim, die derde Sedekia en die vierde Salom. Die seens van Joachim was Joachim en Sedekia. Die seens van die balling Joachim was Sealtiel, Malkiram, Pedaja, Sinasar, Jekamio, Wissama en Nedapio. Die seens van Pedaja was Serebabel en Simi. Die seens van Serebabel was Meselam en Ganania wat de sister Salom het gehad het, en verder die vijf seens Gaseba, Wel, Berekio, Gassadja en Jesab gezet. Hananias seens was Peladia en Jesaja, en die seens van Refaja was Arnan, Obadja en Sekanja. Die ses seens van Sekanja was Semaja, Gattes, Jehal, Barjach, Nearja en Safat. Nearja het drie seens gehad, Jeluenae, Iskea en Asrikam. Jeluenae se was Hoedoeja, Eliasep, Pleja, Akrib, Johanan, are en Anani,